la filmo Lida Barova. Kiel homoi igas maniuloi? Maniuloi pri tabaco, alkoholo, mangiado, sexo, cotopo. Cai kial ilia manio dauras, quancam ilis cias, che gi ege damagias al ili? MALFACILAS respondi tium demandoin. Alia demando kial iu ligidjas cun alia homo, quancam li au si scias, che tio homo esas malbonega, ec quasau monstro. Quelc foie oni excias pri bela ca intelligenta virino, quio ne nur enamigis al tia viro, sed et zinigis ali, cae restis cun li, malgrau sias cio pri lia vivo ofte oni imagas che la chialo estas mono, la volo esti ricia, au la volo esti cune cun esti amantino au etzino de potenza viro. Versaine estis tiu lasta chialo quiu igis lida Barova igi amantino de Goebbels, la ministro pri propagando de Hitler. Au ciu si vere amis lin. Lida Barova estis la artista nomo de la bona cae belega ceja actorino Ludmila Babkova, quiu mortis in 2000 in Salzburgo, Austrio. Spectinte la tre bonan cejan filmon Lida Barova, tio eses la Brasila titolo, la angla lingva titolo eses The Devil's Mistress, la amantino de la Diablo, mi resumas, basante min sur la portugal lingvae subtitoloi, la unuan parton de la enhavo. Ce la comenzo, cae post ancora quelc foie, dum la filmo, giornalistino interviuas la 92-iaragian actorinon, cion interpretas alia actorino. Ciam la vera filmo comincigas, La Agento de aktoroj diras en 19 de kvar en Prago a la juna lida, jam fama ĉeĥa aktorino kaj al ŝia patrino, kiu ege deziras ŝian sukceson, ke ŝi estis akceptita por fariprovprezentojn en Babelsberg, la centro de la germana filmindustrio en Berlino. Ŝi kaj ŝia patrino iras tien. sed dum la prof presentoi por germana filmo, la directora constatas che si havas cechan accenton, cae ne acceptas sin. Io poste, io diras, che si, pro sia bellezzo cae competentezzo, povos esti acceptata, se si plibonigas au forigas sian accenton. Si prenas lezionoin de el parolado, ca successas esti invitata por actori cune con la fama germana actor Gustav Fröhlich, cio estis sia revo ecte schia adolescantezzo. De tempo al tempo aperas scenoi cioi illustras la sintenon cae realon de nazismo. Exemple, la etzino de Gustav Fröhlich, cio estas judia, ne sentas in sicura in Germanio nigra cantistino estos maldungata. Gustav ca Lida en amigas. Inter alie, ili pasigas ferioin in Svislando in 1935, cae partoprenas in grava eleganta balo in Berlino. Unu tagon Hitler ca Goebbels alvenas alla film studio. Hitler diras que Gustav estas la carulo de la germanoi, cae que Lida – estante cechino, sed actorante in germana filmo, devas esti extraordinara. Poste, si estas invitata por trinci teon con Hitler in la cancellario, la officio de Hitler. Si ne volas accepti, sed Gustav diras, ki si ne povas refusi, cae facte si sentas sin honorata, cae pensas che sia carriero nun acceligios. Dum la renconto Hitler shainas timida. Li volas che si igios germanino. Diras che si memorigas lin privirino, cion li shatis multe, ca cio mortis. Percepteblas che li estis allogata de si, ca li prescau tushas lidan. Gustav accetas grandan luxan domon, ca la paro translogigas al gi. Hazarde, ilia naibaro esas Goebbels, kiu havas zinon kai du filoin. Ili invitas lin, kai post li invitas ilin al festo en sia granda kai eleganta domo. Gustav diras, ke Goebbels, kiu lamis kai ne estis bela, esas grava figuro de nazismo, ke li regas la germanan film industrion che li eses la Don Juano de Babelsberg, cae che actorino havas nur successon se si sexumas con li. Dum la festo, Goebbels clare parolas contra judoi. Gustav diras che li ne plu volas contactoin con ili. Poste li devas foriri. Goebbels, che es etzino ce estas, insistas che li da restu ili conversatias, ca li diras, che si ricevus la plei bonen roloen in germanae filmoi. In 1936, Gustav voyagas a Londono. Post primieru de germana filmo, Lida ca Goebbels conversatias sole. Li invitas sin ce esti sian paroladon in la palazzo della congresso. Si, iam shainanta enamiginta, donas a li nas tucon, sur cio es lip rujo shia, cae li diras che ciam, dum la parolado, li metos la nas tucon alla busho, tio esas la signo che li pensos al shi. La filmo montras la paroladon. Sam tempe, la maliuna interviuata lida diras, che si ne bone constis pri nazismo, che Goebbels estis grande oratoro, cae actoro, cae che li fascinis sin. Dum sia parolado, Goebbels clare minatsas la judoim. La ces tanto applaudas. Poste Lida veturas al Prago. In la traino, si recevas rosoim di Goebbels, cae acceptas revidilin en la domo de la gepatroi si montras proiecton de giganta domo cae donas monon alili por construigi gin. Sia patrino estas felicega pro tio che sia filino estas riccia cae fama. La patro parolas pri Hitler cae esperas che si ne plu rencontos lin. Si respondas che estas nun Goebbels cio invitas sin. La patro diras ke ŝi ne scias kion ŝi faras. en trinkejo Ŝia agento kunigas al ŝi usonan filmagenton, kiu ofertas al ŝi oportunon aktore en Usono kaj sugestas foriri el Germanio. Ŝi petas la opinion de sia agento kaj li konsilas al ŝi akcepti la oferton. kiaam ŝi revenas al Berlino. Goebbels attendas sin in la stazio domo con rosoi, cae invitas sin iri con li alia domo. Si acceptas. In la bella domo li ludas pianon, cion si admiras. Ciam li volas tusi sin, si sin sed ciam li ludas de nove pianon, si malforte forte tusas lian schultron. Bone, cil mi diris, mi volis resumi nur la unuan parton de la filmo, ne riveli la tutan enhavon. Valoras la penon spekti tion filmon.